morning, very relaxed, day-to-day -day activities, competitive and fighting. At the end, some kind of a desperation. How, old is she? How old is she? 13 years. She, grade 8. Táto, táto dievčina má teraz 13 rokov a vlastne ona napísala tri listy a v tom ďalšom liste vlastne, jak som spomínal, tak popisuje a vlastne čo dokázala vyčítať alebo vycítiť vlastne zo spevu vtákov, že ten úplne ranný spev je taký uvoľnený a radostný, ten obednejší spev no, okolo obeda je taký no, bojovný alebo mm, veľa, taký, že sa veľa toho deje a potom večer je taký akoby, akoby um, sklamaný alebo frustrovaný trochu. <laughs> Even she is 13 years, her mother is organizing her hair and feeding her even though she is so 13 years, mother is prepared the meal and feed before the going to the school. Uh, all the hairdressing everything is done by mother. So there's so much of a care, even at the age 30. A, čiže ona má 13 rokov, ale vlastne o ňu sa stará aj matka a, a matka ju krmi a matka a, je akože aj češie vlasy alebo robí jej účes a vlastne Eh, aj v takomto veku sa stále o ňu no takto stará mama, čiže je tam taká ako veľmi blízka, veľká láska medzi nimi. So welcome everyone for the question and answer. If you have any that kind of reports, welcome. <laughs> Takže vítam vás všetkých na týchto otázkach a odpovediach a ak máte kdokoľvek z vás nejaký takýto report, tak, tak vás eh, ste pozvaní. Já obyčejně, když začnu meditovat, tak eh, všímám si nádechu mhm. a výdechu a pak ten koncept toho nádechu a výdechu změním. Mm-hmm. A vieš si aj preložiť, nie? Tak si. So uh, when I'm uh, uh, starting to meditate, I uh, usually tend to focus on uh, inhale, uh, in-breath and out-breath, and this concept of uh, in-breath and out-breath tend to vanish, or usually vanishes. Potom vlastne sa uvedomí, energie, které sledují, a ta mysl má tendenci jakoby se penetrovat do té energie a přibližuje se k tomu předmětu a otvírá se. And then the breath uh, changes into a kind of flow of energy, and mind enters and penetrates this uh, flow of energy, which then opens up and extends. A to se opakuje pořád dokola a dokola a mysl se nějak rozvíjí. and this is repeated again and again and mind develops in some way while doing this so develop some in some way somehow the mind somehow develops so what does it mean by repeating čo máš na mysli, keď hovoríš uh, opakovanie? Že ten, tá mysl sa približuje tomu předmětu, který sleduje a jako se penetruje do toho předmětu a otvírá se. So the mind um, approaches uh, this uh, subject, this meditation object, and uh, penetrating it, entering into it, and then op- then there is some opening happening. co se mi stává teď, nebo na tomto kurzu, je, že vlastně se objevuje energie, která mi přijde, že je trošku jiné kvality. So at this course, what is happening to me is that there is another energy arising that is of different quality. mysl nemá problém se jí přiblížit, ale co se neděje, ta penetrace. Vlastně já se přiblížím té energii a vlastně i do ní nějak vstoupím, ale jakoby nic se tam neděje. Že ta mysl se ani neotvírá, ani se nějak nerozvíjí. Mm-hmm. So, but what is different uh, to um, before is that um, mind is not um, entering and penetrating uh, this object, and uh, is not um, uh, there is not this opening and also development of mind is not occurring. vlastně, už třetí den vlastně se mi tohle děje a mám dojem, že nemá žádný mm-hmm. hmm hmm And it has been happening now since three days, and I can't uh, trace any progress uh, in this process. So uh, this is my report, and uh, uh, what I would like to ask you your opinion about it. Good. Uh, the, in one particular sutta in the Diga uh, v jednej uh, v uh, Diga the Buddha says uh, three kinds of ego. Buddha hovorí o troch druhoch First one is very gross, that materialistic, feeding, eating, and having senses and the light and the eye, sound and the ear light. the gross egotistic presentation. Čiže prvé je tak, také ako hrubé ego, eh, ktoré je vlastne eh, spojené s telom, eh, ktoré ako vďaka nemu jeme alebo súvisí s jedením, súvisí s okom, s, s tým, čo vidíme, s uchom, s tým, čo počujeme, nejaká hrubé, hrubý aspekt. And if we take one part of it like a breath, or rising and falling, or step one, left, left, right, left, left leg line, and penetrate into, then mind goes into the subtle uh, ego level. A keď si vybereme jednu jeho časť, napríklad uh, nádych, výdych, alebo uh, vstúpania, klesanie brucha, alebo dotyk uh, chodidla a uh, prestúpime, um, ideme akoby hlbšie, tak vlastne sa dostaneme na jemnejšiu úroveň ega. It's called Manomaya Arthapadilava in uh, Pali. And then if you are not getting shaken, if you are not getting upset, if you are not getting frightened, still you can go deep and ultimately it goes to show it is nothing but a perception. Čiže a ak na tejto úrovni sa na vás to nevydesí, alebo mm, sa nechvejete, netrasiete a idete ešte, dokážete ešte hlbšie, tak vlastne nakoniec poznáte, že je to iba vnímanie. So to put it in another way, if you are to be aware the gross uh, ego idea, you have to forget about the rest of the world. Či, aby som to vyjadril inak, tak keď chcete sa akoby, poznať túto hrubú ideu ega, tak vlastne musíte uh, zabudnúť na uh, celý svet. Anyway, you are forgetting about the world, you are aware of your gross body keď zabudnete na celý svet, tak ste si vedomi svojho hrubého tela. And out of the cross body, select one particle, one object, like in breath, out breath, rising and falling, or cross weight on the body, on the ground, or left and the right. You have to select one and keep the mind face to face with only that object. A e, potom z tohto hrubého by ste si mali vybrať iba jeden jediný objekt, čiže napríklad nádych a výdych, alebo stúpanie a klesanie, alebo e, pocit ťaže do tých ťaže, alebo e, ľavú a pravú nohu, ako kráčate a vlastne zotrvať iba s týmto jedným jediným objektom. To penetrate into that tiny object, you have to forget about the body. A aby ste prenikli do tohoto e, jemného objektu, tak musíte zabudnúť na telo. If you have any kind of desire and fear and love to the body, you can't penetrate into the in-breath and out-breath pokiaľ máte akýkoľvek strach alebo túžbu po tele, alebo sa ho moc držíte, tak vlastne nepreniknete do tej jemnosti toho nádychu výdychu. And to see everything is nothing but a perception, but to forget about your primary object also. A na to, aby ste poznali alebo by boli v tom, že všetko je iba vnímanie, tak musíte zabudnúť aj na primárny objekt. So then everything is mind-made. Čiže a tu je potom všetko vytvorené myslou. So this is the replacement. Replace the whole world by your body, replace the body, whole body by your primary object and replace the primary object by, with energy. No, čiže to je ako niečo ako zámena, alebo vymenenie, alebo zámena vlastne sveta za vaše telo, vaše telo za primárny objekt a primárny objekt za energiu to sometimes mind make out of energy, make the primary object. From the primary object you make the body. From the body you make the world. Čiže mysel vlastne urobí z energie primárny objekt, z primárneho objektu urobí telo a z tela urobí celý svet. So this happens 10-20 times in one sitting. Toto sa deje 10 e, až 20 krát v jednom meste? And that is why Einstein says E is equal to mc square. <laughs> Einstein hovorí E sa rovná mc na druhu. <laughs> Energy and the matter. Energy and the matter. It's happened so quickly, you can't imagine the magic of the mind. A, a uh, e, ten pre, prenos energia, hmota, energia, hmota, a, uh, to sa deje tak rýchlo, že to je vlastne mágia, alebo mysel toto kúzli. So people are worried about the worldly affairs, economic, dollar is going up and down and the wars and the booms and everything. So much so they can't come to the body because they are so carried away by the worldly affairs. A ľudia sú tak odvádzaní tými svet, tým svetským dianím, že ich zaujíma, že či dolar vstúpol alebo dolar klesol, alebo že či je niekde vojna, alebo že či sú nejaké aféry, alebo kde sa čo deje tak sú tým pohltení a odvedení, že zabúdajú na svoje vlastné telo. So even if you come to the body, you can forget about the body and the soul by penetrating into the primary object. A keď potom sa e, dostanete aspoň k svojmu telu, tak potom od tela sa môžete akoby odpútať tým, že sa plne akoby zameráte na primárny objekt. And whenever you are face to face with the primary object, you try to consider primary object as permanent, auspicious, uh, soul and pleasure. Mm-hmm. A potom vlastne aj k tomuto primárnemu objektu pristupujete ako k niečomu uh, trvalému, uh, priaznivému, uh, že má nejakú podstatu a potom, že je vzácný. And if you are developing the impermanent notion, you see primary object is nothing but energy. A potom, keď rozvinete tento pohľad pomývosti, tak um, um, pochopíte, že primárny objekt nie je nič iné ako energia. Whenever it become energy, it is non-local, no time dimension. A keď ho už potom vnímate ako energiu, tak už nie je nikde lokalizovaný a už nenachádza sa ani nikde v dimenzii času. When it collapses back to the primary object, you feel the time and the space and the relativity. A keď akoby sa vrátite späť na úroveň primárneho objektu, tak opäť je tu čas a priestor a relativita. That cannot be comprehended if you have a mental problems. Toto ne, ne, nedokážete pochopiť, keď máte nejaký mentálny problém. If you have physical diseases, <laughs> keď máte fyzické choroby, tak to je v pohode. You must have mentally and physically very sum, very thorough to see the energy become object, object become energy, and energy when need to become energy, no space. That uh, non-local. and no time. When it becomes a matter, time and space come into being. Mm-hmm. Čiže, uh, uh, pardon, čiže ani keď ste fyzicky chorí, tak tiež akoby sa tam nedostanete. So even you are physically sick, you can't get in there. Because no. you, you are so worried about your body. Mm-hmm. Že tak sa zaoberáte tým telom a tak vás to trápi, že, že, sa, že vás to nepustí. You have to sacrifice <laughs> že by ste ho mali akoby obetovať alebo zdať sa ho. Epistemological suicide. To sa nazýva epistemologická sebevražda. Ale, sorry, I did not finish uh, before. So, uh, um, čiže vlastne my akoby uh, sa dostávame hlbšie do, uh, do tej úrovne, keď sme na tej úrovni energie, tak tam není ani čas, ani priestor a potom, keď, uh, uh to je tá úroveň energie, ale potom, keď sa dostaneme na úroveň primárneho objektu späť, tak eh, tam už je aj ten čas, priestor eh, približne takto. Sorry. You must ready to die. You must ja. be ready to die. Musíte byť pripravení zomrieť. It's called committing suicide. Nazýva sa to spáchanie sebevraždy. Thank you. Thank you. Uh, what is the best way to cure depression or anxiety? I didn't get you, please. Uh, what's the best way to cure depression or anxiety? Cure the? Cure depression. Cure. To cure the? Depression. Depression, depression. and the excitement. Be in the present moment. Aký je najlepší spôsob, ako mm, vyliečiť mm, úzkosť a depresiu? Byť v prítomnom okamihu. Moment you come to the present moment, no depression, no tension can happen. So therefore you have to learn you have to verify how to be here and now. It's not possible to get into the present moment every time. It's, it's if it is not in the present moment, not only you, everyone is in a depression. Everyone is in a tension. It is called pamada. Apamada means be here and now. Pamada means you are in the past, future, other people, other places. So everything is a source of tension. So becoming to the present moment, no time there. Immediately you can be here and now. Whenever it comes to the here and now, the trend of tension, the trend of frustration is broken. And again you may go back to it. But here and now is a radical kind of answer to this question. Čiže radikálna odpoveď na túto otázku je byť teraz a tu. Vlastne, že nie len ty, alebo vlastne všetci ľudia, ktorí pokiaľ nie sú teraz a tu, tak majú vlastne depresiu, majú úzkosť a toto sa nazýva apamáda. A vlastne apamáda to je no, opak toho, to znamená, že keď sme teraz a tu, čiže keď sme teraz a tu, tak tam není čas a môžeme hneď do toho vstúpiť a vlastne tam není žiadna úzkosť ani depresia, ale práve e, keď sme není teraz a tu a keď vlastne tekáme, blúdime, e, tak vlastne potom, a to majú všetci ľudia, majú rôzne formy akoby úzkosti a tak ďalej. Čiže taká radikálne riešenie je vlastne toto, čo som povedal. I will give you a nice story. Poviem taký pekný príbeh. This is the time of the Buddha. There was a very big mansion and a very beautiful girl. And parents were happy to marry that girl into a uh, top class, uh, how to call, bourgeoisie. Mhm. Čiže eh, v čase Budhu žila jedna mm, eh, veľmi krásna um, vlastne boli, bola rodina a oni mali veľmi krásnu dceru a oni uh, sa rozhodli um, provdať uh, vlastne túto eh, dceru um, do rodiny, uh, buržoáznej rodiny z vysokej uh, spoločenskej vrsty. Ale ona sa medzi tým zamilovala do nejakého sluhu a mala s ním milostný vzťah. And then run away. A oni spolu utiekli. And they go far away and they become and very poor life in the forest. A vlastně ona otěhotnila a žili spolu v lese velmi chudobným způsobem. So when she became pre pregnant for the first baby, she says the husband, I would like to go back home and have comfort for the parturition." For the? For the parturation, the, the, the Porod. Porod. Mhm. Uh-huh. Čiže uh, <laughs> díky. Ona vlastne povedala manželovi, že uh, chcela, chcela by som sa vrátiť domov, aby som mala jakoby komfort a podporu počas porodu. But on the way back, she parturated and no point of going to the parents, she come back to same old the forest. Ale počas cesty domov porodila a vlastne tým pádom už nemalo, nemalo zmysel ísť domov, tak sa vrátila späť do lesa. And second time also she became pregnant. Aj druhýkrát otehotnela. And there also she is now going back to the home with the husband and the old first baby and they are going back to the mansion, her parents' house. A vlastne uh, opäť otehotnela a jak išla um, rodiť, tak vlastne uh, išli domov uh, do rodičovského domu, uh, tentokrát už uh, s, s manželom a s tým prvým dieťaťom an unexpected big rain happens halfway. A uprostred eh, cesty vlastne nečakanie nastal veľký dažď. So uh, the husband went into the forest to see some leaves and to make a small thatch to temper the eh, one. Čiže manžel išiel do lesa, aby um, z listia spravil nejaký dočasný prístrešok. Eh, he never come back. Nikdy sa nevrátil naspäť. Next day morning she, she and now have two babies a druhý deň ráno porodila a teraz už mala dve deti, babetka. When you go there, see the carcass of the husband bitten by a snake. Keď tam prišla, tak našla mŕtvolu manžela, mm, ktorého poštípal had. So she bring the two babies and try to come to the mother's house and she find the river is overflowing. Čiže ona zobrala a, a obe deti a, a e, išla akoby späť domov ale zistila, že vlastne e, je rieka, je akoby strašne veľa vody v rieke. And she tried to cross the current, but she can't try with both the babies. Ona sa snažila prejsť cez rieku, cez prúd, ale zistila, že s obidvomi e, deťmi to neprejde. And keep the newly born baby in the bank and take the elderly baby and she somehow the other cross the current and keep the baby on the other side. Čiže ona nechala narodené, novonarodené dieťatko na brehu a to staršie dieťa zobrala a s ním prešla na druhý breh rieky. Tam ho nechala. A vlastne povedala mu, že počkaj tu, zostan tu a išla naspäť, aby zobrala to novorodenia. And she is coming, a eagle came and take the baby. A jak sa tam vracala, tak vlastne orol letel a zobral jej dieťa. And she start clapping and telling the shake of the eagle. And the other baby thought, mother is calling me, she jumped into the water. A ona chcela odplašiť toho orla a um, tak vydal robila všelijaké zvuky alebo tak a vlastne um, keď to videlo to prvé dieťa, ktoré nechala na tom druhom uh, brehu, tak ono si myslel, že ma volá, tak vošlo do vody. So she completely upset and mad and she come to the other show anyway and there she find a huge pirate of burning carcasses. And she asked the people, what is this pyre, what is this carcasses are burning? This is your mother, father and this is brother died due to the rain and the collapse and that is then their cremation. Um, čiže ona tam potom vlastne uvidela nejakú mm, pohrebnú hranicu a vlastne, a že tam idú niekoho spalovať a tak sa pýtali, že koho to idete akoby po, spáliť a že no to je tvoj um, otec, mama a brat a vlastne tvoja celá rodina, ktorí zomreli kvôli uh, záplavám a teraz vlastne ich tu ideme spáliť. So she back. Či ona je z toho sa zbláznila. she she fearful and start she she she see, water, she becomes fearful. Ultimately she is running up and down all the clothes no, no more clothes, she is completely naked and mad. Čiže a ona potom uh, chodila ako šialená a uh, kedykoľvek videla on nejaký dym, tak uh, začala sa celá triasť, kedykoľvek videla vodu, uh, tak sa ako by tiež nejak uh, poliala tou vodou alebo niečo a že bola celá nahá a vlastne takto šialené, robila takéto šialené veci. And one wise man meeting her till there's one doctor can cure this situation please send and he sent that girl to the Buddha. A potom e, stretla jednoho múdreho muža a ten jej povedal, že e, je jeden doktor, ktorý ťa e, môže vyliečiť a môže ti pomôcť a poslali ju za Budhom. And while when she was going, Buddha is giving a sermon to a team like this. A keď za ním prišla, tak Buddha dával učenie vlastne ľuďom, ako sme my tu. And she came naked and start crying. Ona tam prišla nahá a začala plakať. The only sermon Buddha gave is, please sister, be mindful. A jediné, jediná rada, ktorú jej Buddha dal, prosím sestra, buď všímavá. On the spot she became mindful. A priamo na mieste sa stala všímavou. And at the end of the sermon she became sotapanna. A na konci toho kázania sa stala sotapanna, vstúpila do prúdu. in, in the Buddhist uh, literature so under, even under such circumstances, one can be mindful. Čiže toto je veľmi slavný príbeh v rámci buddhistickej literatúry a aj dokonca v rámci takýchto okolností je možné byť všímavý. And she became a nun and she became one of the very prominent one uh, to understand the suffering and understand the end of the suffering. A ona sa potom stala mniškou a stala sa jednou z prominentných mnišiek, ktorá vynikala v pochopení povahy utrpenia a na ukončenia utrpenia. The girl is called as Patachara. A volala sa takto. Eh, ako, ako dievča sa volá Patachara. Patachara is a very famous among uh, Buddhist uh, stories and uh, so it's a very clear indication even under the utter uh, deep depression and uh, self-negation and inferiority, still you can be mindful. Hm, čiže vlastne to je príkladom toho, že aj <clears throat> keď máte nejakú hlbokú depresiu alebo nejakú seba, seba popieranie alebo nejakú úzkosť alebo negáciu voči sebe, tak aj tak v rámci toho môžete byť všímaví. Presently in the eh, Satyavasala, in our district, we children, eh, eh, people go to the cancer patients at the age of 13, 14, 15. A teraz vlastne tam, kde ja žijem, tak tam um, deti vo veku 13, 14, 15 vlastne um, chodia za pacientami, ktorí trpia na rakovinu. They can't do walking meditation. They can be just lie down on their bed. So those children are, they, they have cancer, yeah? Terminal patient, terminal mm-hmm. cancer. Čiže tieto deti uh, majú rakovinu a je to akoby už uh, tá smrteľná, uh, akoby konečné štádium rakoviny, už nemôžu ani kráčať, ani chodiť. So we show films how to do walking meditation, how to do sitting meditation. She can't do anything, but she can be aware that I am lying. A čiže ona, e, hoci je púšťame nejaký film, um, to video inštruktážne, meditácia v chôdzi, meditácia v sede, ona to už nedokáže, ale to, čo dokáže, je byť si vedoma, že leží. Whenever she, the patient become aware, patient become mindful that I am lying, I know I am lying, for that temporary moment She is no more a cancer patient. She starts smiling. Čiže v tej chvíli, kedy dokáže byť e, vedomá a všimavá, a mm, zotrváva vo všimavosti s tým, že ležím, tak vlastne prestáva byť mm, pacientom chorým na rakovinu, ale je e, ľudská bytosť. And uh, the mother come to visit the patient, become astonished to see by becoming mindful, there's a hope now. Definitely the patient is going to die. But there's a hope and they, they were so happy that uh, introducing mindfulness even at the deathbed. Čiže vlastne, keď ju potom prišli pozrieť rodičia, tak boli veľmi šťastní z toho, že isté, že ona akoby už bola beznadejný prípad, že tá smrť je istá ale um, ako bola zmena v tom, ako to akoby prijala alebo ako to zažívala. Čiže tam, tam bola nádej, či oni z toho mali veľkú radosť. So we have very little experience on that and the drug addicted people and sexually abused children and the street children and all kind of thing indiscriminately we give mindfulness and they can catch it. Moment mm -hmm. they catch it, at that moment they become relieved. Mm -hmm. Čiže akoby uvádzanie mindfulness aj na smrteľnej posteli a aj takto to, aj v takomto prípade to funguje. A taktiež vlastne máme tiež skúsenosti s no, učením všimavosti deťom, ktoré ľuďom závislým na drogách, potom sexuálne zneužívaným, potom deťom, ktoré žijú na ulici a vlastne v momente, kedy to dokážu pochopiť, tak, tak sa When they catch it, then they become mindful and they are happy now. Mm-hmm. Tak sa stanú všímaví a sú teraz šťastní. Even for one split second, even for one moment. Hoci len na jeden okamih, na jednu sekundu. So we started Satipasala on the preventive ground, but we are now developing from the therapeutic way. Čiže my sme začali tú školu, všímavú školu Satipasala Eh, na prevencii, na úrovni prevencie, ale teraz eh, sa rozširujeme a fungujeme aj na terapeutickej úrovni. So you have to believe, you have to trust eh, upon the mindfulness. It's a panacea. The, the medicine was answer for any question, any disease. Čiže musíte mať dôveru v to, že všímavosť je vlastne akoby všeliek, je odpovedou na každú otázku a je liekom na každú chorobu. It heal you just like a placebo. A vás vylieči tak ako placebo. So there's a book called Placebo Effect of Your Meditation. Existuje kniha zvaná uh, Efekt placebo vašej meditácie. Mhm, ja som doktor klinickej medicíny a mám hodne pacientov práve s rôznymi povolávami psychickými, napríklad tie úzkosti, anxiety, depressions, alebo ja neviem, co teda Parkinson? Parkinsonova choroba? Nie, nie Parkinson. Eh, Keď sa človek začne tráta penamolizát. Epilepsia? Epilepsia. No a čo chcem povedať je, že ľudia s úzkosťou sa nedokážu kontrolovať rovnako ako sa nedokážu kontrolovať ľudia v aktuálnom základe epilepsie. Mm-hmm. Takže tam neexistuje možnosť byť všímavý v tomto momente. Keď už má niekto mm-hmm. epileptický základ, tak nemôže byť eh, mm-hmm. vedomý. Áno. Chceš si preložiť? Nie, uh, I'm a doctor of Chinese medicine and I'm treating uh, different kind of patients who have some di- diseases or difficulties such as uh, depression and um, anxiety, anxiety epileptic, epileptic um, attacks uh, and uh, when uh, someone is going through such kind of epileptic uh, attack, let's say, uh, he's, he's saying that uh, he can't control himself and he can't even be mindful because he's completely caught by that. So, so if someone has attack of anxiety and depression, he also cannot control himself. So that is why whenever you, the, always you are not in panic, always you are not in depression, always you are not in the epileptic. Whenever you are not in the epileptic, you have to tell them to develop mindfulness is the answer. You can't develop mindfulness while you are in attack, while mm -hmm. you are in the pinch, mm-hmm. te, mm-hmm. de, depression, tension. Mm -hmm. This is a basic rule of thumb. Mm -hmm. Čiže tam je základné pravidlo také, že uh, ten človek nemôže um, rozvinúť všimavosť, keď je v záchvate epilepsie, keď je chytený uh, v, tom, v tej depresii, alebo keď je v tom v tej uh, akoby úzkosti alebo niečo také Eh, že v tom, keď je chytený v tom záchvate, to není, eh, tam v tom momente není možné rozvíjať tú, eh, tú všímavosť. Ale keď to nemá a má aj momenty, kedy to nemá, tak vtedy je moment, kedy to môže rozvinúť. A toto je základné pravidlo. A problém je, že tí ľudia častokrát vedia, že teraz som normálny, teraz môžem trénovať mindfulness. Ale ja dokonca viem, že ide na mňa základ, že o minútu sa budem teraz, ale neviem si s tým pomôcť. A v tom momente už viem dopredu, že ten základ dostanem a, a, a v tom momente nedokážem byť e, mindful. So, um, uh, epileptic uh, person uh, is aware that um, it is coming, the, the attack is coming and uh, uh, he feels that in one minute I'm going to be taken by the attack. But still he can't help him or herself. Uh, he can't do anything, even trying to do something because it is so strong. He, it doesn't worry. He can't do anything about this. Yeah. On the, in the onset of attack, some people feel the early signs. Some people do not. A very interesting point is, I talk with the Western medicine. They told some people can remember while they are in the epileptic attack. Some people completely cannot remember. Mm. When the people, if they know when they are in attack, it's a mental case, they are happy with that epileptic attack. Uh -huh. That cannot be answered. <laughs> mm -hmm. Čiže sú ľudia, ktorí uh, vlastne ja som sa bavil s nejakými západnými doktormi o týchto o prípadoch epilepsie a teraz sú prípady, ktoré oni akoby vedia, že sa blíži ten záchvat, ale potom sú aj prípady ľudí takí, ktorí nevedia, že sa blíži ten záchvat. A potom sú takí, ktorí vlastne si úplne celé, oni si spomínajú e, celú tú epizódu e, toho, toho e, záchvatu, ale potom sú takí, ktorí si vôbec nič nepamätajú, jak boli v tej epizóde, v tom, v tom záchvate. Ale tí, ktorí si to pamätajú, Eh, tak to je potom niečo, čo súvisí s ich akoby aj eh, mentálnym, akoby s, s ich myslou, neviem, nepochopil, neviem, či som to správne pochopil, niečo ako, že to je aj ochorenie mysle v tomto prípade. They are not happy to be cured. Oni nechcú byť, nechcú sa vyliečiť. psychosomatic. Not, it's a kind of a cheating. It's a kind of perversion in the mind. In Sri Lanka, when you become poor, you, you go on begging big in, mm -hmm. and they have a very big wound here. Mm -hmm. And they show the people, you see, so much of flies are coming, smelling, and all the and so people give money. If you're going to cure this, you won't get money. <laughs> Čiže to je vlastne taká forma klamania druhých, že tí ľudia akoby oni sú radi, že sú takto chorí, že napríklad na Sri Lanka všelakí žobráci, vlastne oni majú nejakú ranu na kolene um, a teraz vlastne od, od, celá opuchnutá tá rana, muchy tam lietajú a, a vlastne oni to ukazujú, pozrite sa, ak, jak, jak som na tom zle, dajte mi peniaze a že oni sa nechcú vyliečiť, aké by sa mohli, lebo keby sa vyliečili, tak z čoho by žili, ak by proste by nemohli žobrať. <laughs> so panic attack, depression and everything, some people are very happy to talk about it. Čiže uh, panický uh, záchvat, uh, depresia a podobne, niektorí ľudia uh, o tom veľmi radi rozprávajú. They do not happy to be killed. Oni sú ne, uh, nechcú byť vlastne vyliečení. So you have to tackle meditation, medication. Uh, čiže je treba vlastne uh, me, uh, liečba a uh, meditácia. Yes. V Mahaparinibbana sutre tam sa píše, že Buddha bol dvakrát chorý pred smrťou. Prvýkrát to bolo nejak pár týždňov alebo mesiacov, už si presne nepamätám dosť vládne okola a vyliečil sa sám svojou vôľou. Mm-hmm. Druhýkrát, keď bol potom pozvaný na obed k tomu rolníkovi, ktorého zjedol buď tie huby alebo meso so šípami, ktoré eh, vyurávali tie huby. A tam vlastne tiež okoral na to a on sa pýtal trikrát svojich disciples, svojich žiakov, že či má umrieť, že či ho tu ešte potrebujú alebo nie a nedostal žiadnu kladnú odpoveď, tak umrá. Takže on bol schopný sa sám liečiť. A, tým pádom bol určite schopný vyliečiť aj iných ľudí, vzhľadom na to, že prevádza rôzne nadprirodzené schopnosti, má proste jeho najznámejší kúsok bol, že spolky ťa, plamene, spolky sa, voda. A já jsem se nikdy nestratil v textoch s tým, že by Buddha samotný nerečil. Ne? Tak by som sa opýtať, prečo? Mm-hmm. Uh, why Buddha was not healing? So this is short, but uh, the, uh, he said that in the Mahaparinibbana Sutta, that... Ja to preložím za Dobre. Uh, when we read Mahaparinibbana Sutta, we can find that uh, short time before his death, he was twice very ill. First, it was some several weeks or months, I do not remember, uh, before his death, death. But he got ill, sick, and he told myself, himself that I want to be healthy, and by his will he, he got his health back. Second time he went to this farmer who inviting uh, him for dinner and he ate some mushrooms and this was cause of his death. We do not know it was, if it was mushrooms or it was uh, meat from the pigs, this uh, swine. Swine. Swine, pigs. <laughs> Uh, swine who, who took uh, these mushrooms from the ground. But uh, uh, what is important that he was, he, when he got sick second time, he asked uh, to his disciples three times if they need him or, or something like that, I do not remember and because he didn't get positive reply, so he decided to die. So basically he twice uh, was sick and his, her, he, he makes some, himself healthy. So he was able to hear himself, but then it was certain that he was able to hear other people. But we do not know, at least I do not know, I do not know Python very uh, thoroughly. Uh, there are no many mentions. He didn't work as a healer, like for example Jesus or some other people. So I would like to ask why he didn't heal people. So he healed people, the Patachara is one, Kisagotami is another one, and there are a number of cases, and very prominent cases, he, he has done some healing, but he know prevention is better than cure. Čiže on, a, to nebolo, že neliečil, on liečil napríklad kisagotami alebo a, tá patajara, to sú dva prípady a že on vlastne liečil, ale on vedel, že prevencia je lepšia ako liečba. And for himself, he knows he can prevent his own diseases by his willpower. So three months before his great demise, he removed that willpower and let the body to decay. No, čiže vlastne on uh, dokázal liečiť aj sám seba silou svojej vôle, ale tri uh, mesiace pred uh, akoby, uh, konečnou, konečným vyvanutím uh, vlastne on um, opustil alebo opustil túto vôľu, túto silu vôle a vlastne nechal svoje telo um, sa rozlo, no, dike ako rozpadnúť alebo teda sejť. You cannot be everlasting. You have to die one day. So you have to accept that fact. But before that happens, you must have already developed mind to accept it. Not to, not, not to die, but to accept the death. Čiže isté, že e, telo jedného dňa, e, telo je tiež pominuteľné a jedného dňa e, sa rozloží alebo zanikne a vlastne je treba akceptovať ten, ten fakt tej smrti. There are four things, the birth, the old age, the sickness and the death. They are inevitable. Sú štyri nevyhnutné uh, veci, ktoré ktorým sa nedá zabrániť e, zrodenie, e, staroba, choroba a smrť. So people without knowing that they think they can do, they can have a remedy. So they do so much of in vain experimenting and research. A ľudia e, bez toho, že by toto vedeli, tak sa snažia mm, to nejako ešte zachrániť, liečiť a vlastne vymýšľajú všelijaké výskum, robia výskumy. Instead you have to understand this the uh, noble truth of suffering These are the four very important things. The birth is suffering, old age is suffering, sickness is suffering, death is suffering. So inevitable being that take care about understanding of that rather than try to overcome it by your uh, rational thinking. Uh, čiže miesto toho, aby uh, vlastne pochopili tieto znešené pravdy, že narodenie je utrpenie, staroba je utrpenie, choroba je utrpenie, smrť je utrpenie, a aby to ako keby prijali a pochopili, tak oni sa to snažia nejako obísť špekulovaním alebo racionálnym myslením. Yes. Uh, I have a question regarding my uh, morning experience. Uh, and I got some answer uh, when we asked my Dharma friend. But I didn't have instructions, so I just called by myself. Uh, shortly. Uh, in the beginning, it was normal working, uh, uh, just diligence and trying to keep my primary object and some pains and ideas. But after some time, everything was vanished and the object was there and it was there for a long time without obstructions and it was there and stare um, and, what to do. <laughs> and I don't have instructions. It's there uh, nothing else, only the object. So, so okay, I, I would ask you, but I should wait. So I decided just to observe it more carefully and and magic happened because it changed from from previous quality to something very special and abnormal and which was so interesting and, and in the beginning there was uh, boredom okay nothing boredom and suddenly it was so inviting and dramatic and vanishing vanished emerged vanished I didn't have any question, just uh, I was experiencing this. And I was mindful because I was able to sometimes notice some pain, or, but still, this was dramatic. And my state of consciousness was changed. And, and the meditation was finished, everybody left, and still this consciousness was altered for 50 minutes. I didn't know what to do. And uh, it was not there, but just only the quality and ch changed consciousness. I got instructions, <laughs> just I was there. Okay, let's see. So I only was. I wanted to come back to, to the primary object, but it was not there anymore, so I didn't care. And for the new quality, and the consciousness will, really change. So I, I decided I was good, I was uh, mindful all the time. So I was roughly I knew that I'm in the meditation hall. I had this awareness, but I decided to leave it. So, so after 30 minutes, just slowly and slowly, I returned to this state of consciousness? Mad mindfulness. Return to the mad mindfulness. Mm-hmm. Sa vrátil k šialenej všimavosti. So the, some people interpret this with terms of the primary object. Some people interpret this with terms of the psychological, the consciousness point of view. Niektorí ľudia to, o, to vlastne interpretujú z hľadiska objektu a niektorí ľudia z hľadiska primárneho objektu a niektorí ľudia z psychologického hľadiska. So what happens is when you keep on observing the same thing, observing mind and observing observed object are face to face, and if you are ready to accept the changing nature, either you find the object is changing or you may find your consciousness is changing. They are always changing. Only thing is you are not ready to see. So whenever you ready, you see they are never in the same position. Object always changing. Consciousness is always changing. So some people understand the changing of the object, some people understand the changing of the consciousness. Both are the same. Both are the same. So therefore, next time also you have to go prepared. Next time also you have to go prepared. Next time also you have to go prepared. So that mind will prepare, be ready to accept changes. Anicca. That means impermanence. Sometimes it is, it is, a, it is threatening to your rational thinking. Rational thinking is to make everything permanent and solid and kind of thing, but you are ready. So therefore, once it happens, next time also start with the same diligence, the mindfulness, fix the object and try to be with the object. And again, this may happen, but don't expect. And once it happens, it is lingering for a few hours. So even though you get up, you feel it. So therefore, when you are getting up also, you have to be very conscious. Thin slicing of time, I am sitting, now I am going to stand up. What will happen to the consciousness? What will happen to the mindfulness? What will happen to this peace of mind? It is, it is disappearing, but very slowly, slowly, slowly disappearing. So in every posture junction, sitting to stand, stand to sitting, you have to maintain that already earned mindfulness, that you are respecting your own experience, and then uh, you may find it is no second person involved, there is no second thing involved, it is your own preparation. Your own preparedness is the proximate cause. Čiže mm, máme mm, no vlastne vedomie a objekt a vlastne objekt sa stále mení a tiež vedomie sa stále mení. Ehm, mm, ale my to obvykle nevidíme, e, alebo to akoby nie sme e, pripravení to akoby akceptovať a vidieť. Ehm, a vlastne, že e, môžeš mať akoby takúto skúsenosť, ktorá akoby mož, e, buď, byť pripravený a znova to robiť, byť znova pripravený, znova to robiť a byť pripravený a znova to robiť, bez toho, že by si to očakával, takáto skúsenosť môže e, znovu nastať, e, ale vtedy akoby, toto je práve tá aniča alebo tá pominuteľnosť, že ona je tu stále, ale že my sme není pripravení na to, aby sme ju videli Čiže e, môže sa e, zmeniť buď objekt, alebo sa môže zmeniť e, vedomie. A keď sa napríklad zmení vedomie, tak tá zmena vedomia môže trvať aj potom niekoľko hodín. A vlastne človek by mal akoby, aj po tejto zmene, v tomto zmenenom akoby vnímaní alebo stave vedomia, tak by mal stále akoby udržať všímavosť a mal by si byť vedomý, čo robí. Um, keď stojí, tak byť si vedomý stojím a tak ďalej, čokoľvek, čo potom robí a môže to trvať potom aj niekoľko hodín a potom to odoznie. To this called what you see, that you are. Ako sa hovorí, že to, čo vidíš, to vlastne si. Wherever you go, there you are. Kamkoľvek prídeš, tak tam si. Whatever the posture, whatever the object, but you see the object as permanent, auspicious, pleasurable and so on, that is you are. If you see the object as impermanent, unpleasurable, not, not soul, that is, that is your consciousness. So you talk in terms of the object, but that you are talking about your consciousness. Čiže mm, a vlastne, no, hoci hovoríš o objekte, tak vlastne hovoríš o svojom vedomí. Čiže či už objekty no, môžeme vidieť buď ako no, trvalé, mm, mm, prinášajúce potešenie no, ako pevné s vlastnou podstatou a priaznivé, alebo ich vidíme ako netrvalé, bez, akoby neuspokojivé bez vlastnej podstaty hm, a nepriaznivé, ale vlastne aj keď sa zdá, že hovoríme o objekte, tak vlastne hovoríme aj o, o, o vedomí. If you see the world is beautiful, that is mind is beautiful. Keď vidíš, že svet je krásny, to znamená, že tvoja mysel je krásna. If mind is ugly, you feel the world is as ugly. Keď je mysel škaredá, tak sa javí svet byť škaredý. So that uh, the, even non-meditators can feel what is your mind, what is your consciousness toto dokážu cítiť dokonca ľudia, čo nemeditujú a v akom stave je ich vedomie. See things as a pleasurable, as a love spots, as a uh, loving kindness, everything. A čiže skúste všetko vnímať a akoby s milúcou láskavosťou. That's it. Time up. To je všetko. Čas vypršal. Sádu, sádu, sádu.